أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon sa ya rayar da mu akan addini ya ɗauki rayuwarmu akan imani yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha ɗaya a wannan littafi na hisnil muslim mun riga mun shiga watan safar ko hijira shekara ta biyar, wata na biyu a musulunci muna uku ga wata ko nawa muna hudu ga watan safar hijira shekara ta biyar, muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci yan uwanmu na cikin Nijar da ke da jarrabawa muna roƙon Allah ta'ala ya fitar da su a ciki Allah ta'ala ya magance matsala din ba tare da an zubar da jinin mutum ɗaya ba muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara amintar da mu a ƙasashen mu na musulmai da kuma duniya gaba ɗaya za mu tashi darasi na goma sha wani babi kenan na'am babi na 25 na'am za mu tashi da ikon Allah a babi na 25 shine al-azkar ba'da salam min as-salah al salam Minas as wato zikirori da ake yi bayan sallama a sallah amma wannan iya nufin sallah ta farilla ai al-azkar salam Minas salat al-mafruḍah wato addu'o'i da ake yin bayan sallah ta farilla idan mutum ya idar da sallah ta farilla kamar sallan magariba da muka idar yanzu ko isha ko asuba ko salatul Fajir kenan ko sallar azhar ko la'asar akwai addu'o'i kamar guda takwas ko goma sha ɗaya da ake karantawa in ka ɗauke su guda takwas ne ka ɗauke al-mu'awwizat a matsayin addu'a ɗaya in ka ɗauke su guda goma sha ɗaya to ka ɗauki al-mu'awwizat a matsayin me a matsayin surori guda uku kowanne daban-daban ne sai zama guda goma sha ɗaya to waɗannan addu'o'i suna da matuƙar muhimmanci ga duk musulmin da ya kara idan da sallah ta farilla ya ƙoƙari ya ga ya karanta su suna da matuƙar muhimmanci wasu daga cikinsu malamai suna gama karantawar wajibi ne daga cikin fa'idodin da kake samu idan ka karanta su Allah ta'ala yakan baka ladan aikin da ya fi ƙarfin ka gabatar da shi ba daga cikin falalarsu idan ka karanta su yana zama babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai in baka rasu ba daga cikin fa'idodinsu kurakuranka Allah yana yafe maka Darajar ka Allah yana ɗaukakawa sannan kuma daga cikin fa'idodinsu Allah yana kare ka daga dukkan sharri da fitina da bala'i In ma daga shaidan ma daga iblis kenan in ma daga aljanu in ma daga mutane da su suna kuma taimaka maka wajen tabbatuwa akan addinin Allah subhanahu wata'ala wannan ke don kaɗan daga cikin falala da fa'idodi da darajoji da ake samu dalilin karanta zikirori na bayan sallan farilla muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu ikon karanta su da kuma tabbata akan karanta su har lokacin da mu zai zo don haka sai mu tashi kan addu'a ta farko a babin kuma addu'a ta 66 a littafin ikra ya ustaz astaghfirullah astaghfirullah تبارك يا ذا الجلال والإكرام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام wannan hadisi idan muka duba asalinsa hadisi ne da sahabi sauban radiyallahu anhu ya ruwaito iya kuma cikin sahihu muslim hadisi na 591 idan fiyayyen halitta ya idar da sallah bayan yayi fita a sallah yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma wata sallama daga cikin sallama da yake fita a sallah wanda ta inganta saboda fuskokin fita a sallah wanda suka inganta ba za su gaza kaman guda hudu ba ko sama da haka mafhum tayyib so yana yin sallama da ke fara fita a bakin sa shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah menene alakan fita a sallah da wani al'amarin duniya gaba ɗaya al'amarin ka duka koma zuwa ga Allah ka fara salla har ka kammala kada wani abu na duniya ya gifta a zuciyarka a kowace sallah akwai ɗaya daga cikin magabata na ba ku kisarsa daga baya a yanzu ba da ita a takaice ba sai na tsawaita ba ciwo fa ya kamu da shi a yatsarsa wanda yake kama da ciwon kakkar a yanzu ake tambayin iyalinsa cewa ana so a yanke yatsar amma ya ki yadda kuma in ba a yanke ba yana iya ci gaba da cutar da shi ana so idan yana bacci ta bada izinin a shigo a yanke yatsar siritan yana bacci ba dama ga taba jikinsa bai farka ba lokacin da kadai zai iya shigowa a yanke bai sani ba shine in yana kiyamun laili ba sallan farilla ba fata nafila kuma haka ya faru yana sallah aka zo aka yanki hatsar bai sani ba sai bayan ya idar ya gane saboda me saboda khushu'i aka zo aka rike hatsar san da ya kambara tukunna sai gane a an cire hatsar sama mana cikin sallah bai sani ba to ka kaddara wannan da sallah a yanzu yanke yatsa ka kaddara ce kana ma sallah ka dangare shiga jikinka tsakani da Allah za ka gane ko ba za ka gane ba to ka dangare ma ya girma kawai yar karamar tsaka da shiga jikin ga <laughs> jama'a za mu gane ko ba za mu gane ba ai a cikin sallan ake ganewa wani lokaci fa ko kyankyaso ne a cikin sallan sai kaji saboda me me bambancin mu da su su al'amarin suka tsaye da sallah komai ya koma zuwa ga Allah ba su kula da abin da ke cikin environment na duniya kawai jikinsu ne yake duniyar physically amma dukkan ruhinsu ya koma ganawa da Allah subhanahu wata'ala ba su ga damuwa da al'amarin duniya ba sai dan abin da ba ka rasa ba so shi sa tun da dan adam ajizi ne kana idar da sallan akwai inda ka kasa sai ka ce astaghfirullah astagfirullah astagfirullah ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah kuma musulmi na kwarai baya rabuwa da neman gafara Allah shi yasa ya zama Allah din mai gafara daga cikin sunansa cikin me akwai ghafurun mafhum kuma gaffarun ne kaga ghafurun ala wazani fa'ulun ghafarun ala wazani fa'alun dukka kaga mai kenan akwai nau'i na mubaraga cewa Allah mai tsananin karban gafara ne shi yasa ita kalmar gafara da kalmar da aka yi ishtiqaqin ta a gafara wato aka ciro ta daga gafara kaman astaghfiru yastaghfiru ko kuma eh, lam yastaghfirullah ko abin da ya kama da ko gafurun ko gaffarun akalla ya maimaitu a Qur'ani sau 239 239 shine adadin kalmomin da aka ciro su daga kalmar gafara kaga kenan ashe babban al'amari ne a qur'ani da kuma qur'ani ya bashi muhimmanci sai ka ce Allahumma ya Allah ta salam Allah kai ne aminci kai ne me aminci wa minka salam kuma daga gare ka ake samun aminci Allah kai ne lafiya kuma daga gare ka ake samun zaman lafiya Allah kai ne aminci daga gare ka ake samun aminci Allah kai ne kubutacce daga kowane irin illa daga gare ka ake kubuta daga kowace irin illa ce sa assalam ya zama suna ne daga cikin sunayen Allah huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jafarul, mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu Allahu bari'ul musawwir lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati zuwa ƙarshe zai zama cikin suratul hashir kenan ko aya ta 23 da kuma 24 muhallu shahid kaga huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam wannan shine muhallu shahir as-salam suna ne daga cikin sunayen Allah Allah ta'ala shine lafiya kuma daga gare shi ake samun zaman lafiya Allah shine aminci kuma daga gare shi ake samun aminci wanda yake bayyana maka zaman lafiya da musulunci idan ka duba dukkan ƙur'ani da abin da ya zo a suna babu wani suna na Allah da ke da ishara zuwa ga tashin hankali ko bala'i ko fitina tare da Allah fa ya shar'anta yin yaƙi a ɓangaren da ake zaluntar masu rauni don ku kubutar da su ko kuma a ɓangaren da aka zo za a yaƙe ku don ku kare kanku amma duk da haka Allah bai cire sunansa daga cikin sunan yaƙi ba me dalili saboda dukkan sunayen Allah al-husna ne kaga kenan hatta yaƙi ya farlanta ne ba wai dan shine zabi ba a babin larura ne na kubutar da mustad'afina fil ardi ko kuma yin difa'i daga gare ku amma al-asl din shine me shine a karbi gaskiya ayi adalci a bayan kasa ba tare da an taba kowa da kowa ba Ke sa dukkan sunayen Allah zaka ga suna kama da jinkai suna kama da tausayi zaman lafiya aminci duba sunayen nan huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir ka duba sunayensa duka ko da Allah iya so nuna maka isa bai cewa mu ne masu yaki kuma Allah ta'ala ya kira a Qur'ani kalmar makirci amma duk da haka bai kira sunansa almakiru ba bai ce shi mai makirci ba ne sai dai zo a babin mai ababin ismi wa yankuruna? amma Allah ba zai ce mai ba ba zai ce shi mai makirci ba ne so kula ga wannan za ga duk sunayen Allah masu kyau ne kuma yake nuna mana aminci da addini tabaratta Tabarata shine ai ta'alaita wa ta'azamta shine Allah ka daukaka kuma ka girmama in kuma zaka fasara a shari'a sai ka ce alkhairin ka Allah ya yawaita ba za mu iya kirga alherin Allah gare mu ba ya zal jalali wal ikram ya ma'abocin jalala da ikrami don haka ya zal jalali ayya zal azama was sultana wal ikram ayya zal in'am wal ihsan sai ka ce ya zal jalali ya kai ma'abocin girma da kuma mulki wal ikram kuma ka ce ya kai ma'abocin ni'ima da kyautatawa so wannan yabo ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka ana idan da sallah da wannan addu'a ake farawa mafu tayyib Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am sai addu'a ta biyu a babin ta bayan sallah kuma ta 67 a littafin na'am

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا منك الجد ولا ينفع ذا منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأن addu'a ce ta biyu da ake karantawa bayan idar da sallan farilla Idan kuma tana tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu ta'ala da tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa da kuma nuna cewa mun yi imani da cewa duk abin da Allah ya bayar ba mai hanawa abin da Allah ya hana ba mai bayarwa ma'anarta shine la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku dukkan mulki a duniya nasa ne wa lahul hamdu dukkan yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah mai iko ne babu abin da zai gagare shi Allahumma ya Allah la mani'a babu wanda ya isa hana la mani'a liman atait babu wanda ya isa hana abin da ka bayar duk abin da Allah ta'ala ya bayar ba mai hana shi sannan wala mu'tiya liman mana'ata babu wanda isa ya bayar da abin da kuma ka hana kaga wannan shine karfin tawakkali ga Allah in Allah ya bayar duk duniya ba mai hanawa in Allah ya hana ba mai bayarwa sannan wala yanfa'u dal jadd minkal jadd arzikin mai arziki wadatar mai wadata akwai din mai akwai ba sa amfanar da kai da komai don Allah ta'ala bai bukatan komai a wurinmu mu ne muke da bukatan yan uwanmu in kada ba kada lafiya kana bukatan likita idan kana da kudi kana bukatan inda ake sai da abinci ka sai ka ci abincin idan kana da kudi kana son sayan keke ko mashin ko mota kake bukatan a kera tukunna ka je wajen ka saya in ba ka da mota kana bukatan mai tagzi ya kai ka wani wuri shine mu muna da bukatuwa ga juna amma Allah ta'ala bai da bukatuwa zuwa ga kowa shine ne walayen fa’udar jaddi min kaljad wadatar mai wadata akwai ɗin mai akwai ba su amfanar da Allah ta'ala da komai wannan hadisi da muttafaqun alaihi yana bukari a littafin farko nan ba na ɗari biyu da hamsin 255 biyar, aka addu'a ce mai muhimmanci sai ta gaba له وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وله الثناء الحسن لا إله إلا الله له الدين ولو كره الكافرون addu'a ta uku da ake bayan sallan farilla shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa hasan la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-din wannan hadisi asali riwaya ne na sahabi al-mughirah ibn hadisi ne da yake muttafaqun alaihi tsakanin imamul bukhari da imam muslim Allah ya musu rahama bukhari rahimahullah ya kawo shi hadisi na 844 cewa yan halitta an yi idan da sallah yana karanta wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya sannan lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai shi mai iko ne la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah dabara ba ta da amfani a wurin Allah karfi bai da amfani sannan kuma la ilaha illallah sai aka kara maimaita babu abun bauta da gaskiya sai shi waɗannan addu'a da ta biyu da ta uku duka suna fara da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ta biyun da muka yi wanda ta kare da Allahumma la mani a ataita shi la ilaha illallah din zuwa huwa ala kulli shay'in qadir a wata riwaya ana maimaitawa sau uku sai a ce la mani al Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana mana'ata wa la yanfa'u dal jadd min kal jadd wata riwaya ya kawo kafa daya dukkaninsu sun inganta don haka wala na'budu illa iya ba ma bautawa kowai sai kai kadai wala na'budu illa iya ba mu bautawa kowa sai shi Allah din saboda mai mun ce la ilaha illallah ai wala na'budu illa iyahu kenan shi Allah kenan lahu ni'ima ni'ima ta sane Walahul lahu fadl falala na sane wa sanaul hasan sannan asana yabo alhassan nasa ne menene alaƙar da ke tsakanin afana da almadihu da alhamdu da ashukur a ƙa'idan an ce asana ya haɗa dukkan sauran guda uku almadihu sai ka ce yabo alhamdu sai ka ce yabo da godiya a shukuru ko sai ka ce yabo da godiya da yake cikin aiki so daka da almadhu da alhamdu da shukuru duka sun shiga cikin as-sana'ul hasan la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina muna masu tsarkakewa lahu gare shi addini shine addini wannan kuma iya tabbatar da tauhidi shi wannan yake bayyana mana dukkan aikin da aka yi wa Allah in ba a yi don Allah ba ba a tsarkake aikin don Allah ba Allah ba ya karbansa aikin da kadai Allah yake karba ne wanda aka yi shi da ikhlasi idan ba don Allah aka yi ba Allah ta'ala ba ya karban aiki ke sai yace fa abudillaha mukhlishan lahu ddin din ala lillahi ddinul khalis wani sura ne zama zumar aya ta nawa haba ustaz haba ustaz na'am aya ta biyu da ta nawa da bangaren ta uku <laughs> walau karihal kafirun ko da kwa kafirai sun ki za mu tsarkake addini zuwa ga Allah a mafiya yawan lokaci waɗanda suka kafirce Allah ba su bukatar su ga musulmai suna tauhidi su burinsu shine yadda suke shirka musulmi shi ma yi shirka a cikin ibada shi sa wannan ya sa idan mutum bai yi sa'a ba in matsoraci ne baya iya yin addini gaban waɗanda suke ba musulmai ba kuma yake tsoron tsangwamarsu so musulmi na kware baya tsoron addini addinin ka don Allah ne ba ka jin tsoron yinsu a gaban kowane mutum a duniya sannan a wajen bautanka ga Allah yabon mai yabo bai isa ya sa ka ƙara ba zagi da kiyayyar mai kiyayya ba jinsa ka rage ba mai dalili don Allah ka ke yi babu ɗan adam a duk shinarin ka in ya shafi tsakaninka da Allah kawai tsakaninka da shi da ya halicce ka ne Shi ne ikhlasi na ibada muna roƙon Allah ta'ala ya mana ƙari cikin ikhlasi na'am addu'a ta gaba kuma ta 69 a wannan littafi insha Allah na'am subhanallah

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wani sahabi ya kawo hadisin nan abu huraira au ka'ab bin ujra jazakallahu khaira hadithin kuma waye ruwaito shi ya zo a takardu da yawa muslim ya kawo abu dawud rahimahullah ya kawo imamun nasa'i ya kawo da ɗan bambancin kalma ɗaya biyu ko abin da ya kama da haka iya cikin sai muslim hadithi na 597 wannan kuma shi ne zikiri da muka saba bayan sallah na tasbihi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar shi yasa ce salasan wa talatin shine uku, bi ma'ana 33 times sai yi subhanallah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar uku. mafum tayyib kowanne za a yi shi sau talatin da uku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar each one za a yi 33 times sai kuma na ci katon ɗari sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya mulki nasa ne godiya ta sane shi akan komai da komai mai iko ne wannan sune askar azkar da muka saba a ka'ida suna da fiskoki kaman bangaren karanta su akwai guda biyu wanne inganta a ciki kana iya cewa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ko kuma kai ta subhanallah subhanallah subhanallah ka kammala 33 walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar Allahu akbar 33 wanne fi inganta na biyu ya fi shahara a wurin sahabbai amma na farko shi ma ya inganta ba dole ne sai kai kowanne 33 ka fara na biyun ba kana iya yin su duka a jere 33 ce subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar kuma in kana yi fa kana bin ma'anan ne subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إسرائيل آية فرقك أجا إتصور ماذا سبحان الله تفارى أركيا تبتا ووا يا الله to sai ka ce subhanallah zuciyarka na kulla tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wallahu akbar lalle Allah shi ne girma ne mafhum tayyib in kada tasbih sai karshe sa kar ai sauri yayi yawa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gaskiya bai yi ba irin wannan tasbihi ne Alhassan Ibnu ibn Abi al-Hasan rahmatullahi alayh yake cewa istighfaruna yahtaju ila ilal istighfar yace shi istighfarin da muke yi shi ma ya dace a masa istighfari shi da kansa iya bukatar masa istighfari shi istighfarin <laughs> Abin <laughs> wai shi istighfarin da kansa ya cancanci shi ma a masa istighfari saboda kusuran da ake ce kawai ka haba jama'a kai ma baka san me kake faɗa bare wanda yake ji kuma shi fa istighfarin ba wai faɗan baki bane bakin yana faɗa zuciyar na bin ma'ana kuma tana tabbatar da abin da kake faɗa ga Allah subhanahu wataala har ma kana kwamfayarin da ayyukanka kana kalubalantar kanka inda ka kasa don ka gyara a gaba sannan shi wannan istigifari din ko kuma in ce zikirin yana da fuskoki guda nawa a bangaren adadi wa zai iya bani waɗanda ya sani guda uku ɗaya biyu uku hudu biyar shida tura dai suna shida yanzu kana iya cewa barin baku guda shidan nan tuna kada iya cewa subhanallah uku wannan a bangaren adadi kenan walhamdulillah talatin da uku. wallahu akbar 33 la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda ɗaya ya zama 100 33 a tara 33 a tara 33 a tara da ɗaya 100 ne sai siffa ta biyu kana iya cewa subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 kaga 33 a tara da 33 a tara 34 ya zama 100 shi ba sai siffa ta uku kana iya yin subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 sai ka tsaya ba sai ka gane wani abu ba kaga 33 a tara da 33 a tara 33 ya zama 99 wannan duka fuskoki uku sun zo a cikin sahihu muslim wannan da ke littafin ya zo hadisi na ɗari biyar da casa'in da bakwai sai ɗayan da na kira na biyu ya zo a ɗari biyar da casa'in da biyar sai na ƙarshen da na kira zo a ɗari biyar da casa'in da shida so waɗannan dukkaninsu uku sun yanganta a sai musulun sannan akwai ƙarin na hudu shi kuma ƙarin na hudu ka yi subhanallah ƙafa goma walhamdulillah ƙafa goma wallahu akbar ƙafa goma mun samu siffa nawa mun samu siffa ta hudu siffa ta biyar subhanallah kafa goma sha daya walhamdulillah kafa goma sha daya wallahu akubar kafa goma sha daya in ka tara zama nawa talatin da uku wanda muka kira na hudun kuma in ka tara zama kafa nawa talatin duka sun inganta su ma wannan imam musulmi ya kawo su hadisi na 594 da 593 sai na nace akwai na shida ko sai na shida sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wallahu akbar kafa 25 subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wallahu akbar sai kai sau 25 To kaga kenan subhanallah walhamdulillah addu'a ɗaya zaka karanta su 22 amma a cikin zaka ga bangare hudu ne da ita subhanallah bangare daya walhamdulillah bangare na biyu wala haula la quwwata illa billah na uku wallahu akbar na hudu kaga 25 25 25 25 ka tara zama nawa 100 amma sai karanta shi a subhanallah walhamdulillah wala haula la quwwata illa billah wallahu akbar shi kuma yana cikin sunan na Imam an-Nasa'i hadisi na 1000 da ɗari uku da hamsin so kaga waɗannan su ne fuskoki shida da dai nake tunawa akwai wanda na manta in babu sai mu ci gaba insha Allah sannan a wurin yi kan na manta babu kokwanto yin azkar ɗin nan da yatsa ya fi falala a kan yi da carbi amma da ina da fahimtar rike carbi bidi'a ne amma yanzu da fahimtar haka eh zan yi wa kaina tufka da warwara ko eh, a addini ba mu da fargaba duk abinda muka ga hujja sai mu watsar da wancan da mun yi zafi akan rike tarbi bid'a da amma gaskiya yanzu ba na yi saboda na ga hujjojin da ke nuna cewa kai sai ba bid'a bane amma kuma ina tsaye akan cewa yi da yatsa ya fi falala wannan ko ba da kokonto wanda ya koyi da yatsa ya fi falala wanda zai ce maka to ai zai bata ka bashi naira dubu ɗari ta kiɗi irga bai bata ba sai ba mu yi kanmu adalciya a irga kuɗi baya bata amma daga kaci an kira Allah sai ce wai anan zai bata duk masu cewa wai in an yi da ya zaɓa nan ka bashi kuɗi baya bata ɗauki kuɗi tsofi yan hamsin hamsin da yan ɗari ɗari da yan ɗari biyar biyar da yan dubu ɗaya wallahi zai irge maka su kace in ya irga daidai nasa ne ba kaga iya buga lissafi sai kaga ya tsaya shi kada ya ce maka yan hamsin hamsin hamsin din nan fa guda ɗaiɗai na irga an samu guda goma sha biyar kaga ya zama kenan ɗari nawa ɗari bakwai da nawa da hamsin shi kada zai baka wannan yan ɗari ɗari na samu guda ashirin da ɗaya ya zama nawa 2,100 in ka tara da wancan ya zama 3,100 haka zai maka amma in ka ce wai ambaci Allah wai anan ba za a irga ba eh da yatsa nake yi saboda ina ga yafi falala kuma ya dace ne abin da yafi falala amma da da muke zafi mun ga karbi ma kwaciya muke mutsin kashi gaskiyar magana na taba zuwa saudi arabia wanda suke tare da ni sani shekara ta dubu biyu da ko biyar ne haka dai ta zaga duk wanda na gani da taba zan kama in kwace in karya haka nake ka saboda ka zo gindin harami kana shan taba laraba nan sani sai zo in karbi taba sai in karyance killa. so daga na fito da yamma lokacin inda na saba zama to za ga ana guduwa da taba in naga ka in maka nasiha amma ala ayi halin ba lokaci mai magana mai tsawo sai dai in akwai bukata gaba zan yi akwai maganganu na malamai irin su shek Salih Fauzan al-Fauzan da makabannin su dake bayyana cewa in akwai bukatan darura rikewan ba bid'a bane ala ayi halin amma yi da ya tsaya fi me ya fi lada kuma ya fi falala so ya dace mu karkata ga abin da ya fi lada kuma ya fi me ya fi falala din ala ayi halin an zo irgawa mu yadda muke haka muke yi subhanallahi alhamdulillah kuma haka ake amma ka'ida ya ake yi haka aka fi so ka subhanallah alhamdulillah kubar subhanallah alhamdulillah kubar lankwasa yatsar ake ciki haka ake ba haka tabawa ba haka a ne in zan yi nan ce maka subhanallah alhamdulillah kubar subhanallah alhamdulillah kubar subhanallah alhamdulillah kubar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar in ka duba hadisin imamu abu dawud da rahmatullahi alai hadisi na dubu biyar da hamsin da biyar ya ka yadda ake irga malamai suka ce ana so ka shigo da yatsa ciki ne ba sai ka taba ba eh, mu a ka'idar bin sunna duk yadda ya tabbata fiye yan halitta yi mukan dage mu yi yadda ya yi sai dai abin da ya sa bin Allah ya sa ba mu samu daman yi ba ko to wannan shi ya fi tabbata wallahu ta'ala a'alam na'am بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والناس. To ba damuwa, ina ga wannan gidan kowa akwai. Eh, ko mu ce laraba su ce al-mu'awwizat mu kuma hausa mu ce kula'uzai kula'uzai wannan kowa tashi ya iya so inda ka tashi gaban dattijuwa to ba wanda zai girma ba akwai amar fatiha da kula zai guda uku ba yawanci a gaban iyaye ake koya babar ke koya maka Gabaninmu shiga duk da a lokaci ya ji amma dai ba laifi in ce subhanallah walhamdulillah la kuma iya da kissa ba laifi na kira kissa duk da karanci lokaci cewa hadisin cewa yayi inna fuqara almuhajirin atau rasulallah sallallahu alaihi wa sallam abu huraira yake cewa fakirai talakawa daga cikin almuhajirun mutanen garin makka suka zo wajen manzon Allah suka ce zahaba ahlud dusur bil ujur ma'abota dukiya miloniyoyi da biliyoniyoyi sun tafi da kudi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallah yadda muke yi suna azumi yadda muke sannan suna sadaka da dukiyarsu rago wata mu babu da kudin da za mu bayar sai bazo Allah ya ce to bari in karantar da ku wani abu da in kun rike shi dukkan wani wanda ya tsere muku kuke ga yana aikin alherin da ba ku da halin yi da ikon Allah za ku riske shi sannan wanda yake bayan ku bayyin abin da kuke yi to da ikon Allah kuma za ku ƙara masa fintin kau sannan babu mutumin da ya isa ya samu ladan ku sai wanda ya irin aiki irin naku sai manzo Allah ya ba su wannan tasbihi da muka kira siffofi ɗaiɗai guda shidan nan sai karanta da sai ce ku rika yi da suka je suna yi kuma daga baya sai masu kudin su ma suka fara yi sai ka zo kana talaka ba ka da dinar ko ɗaya babu ko kwandala aliyun kana subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah sai kaga wani dangwata ko bu a gefe shi ma yana subhanallah walhamdulillah Allahu akbar suka ci ko ba ji za su kace manzo Allah mun je muna yi koma su gudun su ma sun zo suna yi sai ce ai wannan zalika fadlullahi yuti bai yasha wannan kuma fadalar Allah ne da yake bar ba ga wanda yake so ba yadda muka iya ba za mu hana su ba in sun ga abba ku kuma sun koya to sai ku yi hakuri shine ke da shi sa ba nake cewa wai babu alherin da ya kai Allah ya tara maka duniya da lahira ita duniya halaka ce in babu lahira amma duk mutumin da yake ya san lahira kuma yana kaffa kaffa da lahira kuma ya samu duniya to wannan ai abun yabo ne a ce duniya da lahira sun hada to ba abin da ya kai shi dadi mafhum tayyib shi yasa duk inda muke sanin duniya mu dage mu dage mu san lahira kuma shi yasa talauci ya fi kusa da aljanna fiye da wadata ba mamaki talaka ya bauta Allah amma ka ga mutum mai kudi duniya ta rinsa gindi a wurin bautan Allah ya fi ba da mamaki saboda me saboda shaidan ya fi sa masu wadata su nisanci Allah talaka ya kwana a ɗaki ya fito sallar asuba daman sauro ya ishe shi a daren nan sauro wajen cizo saba'in ya masa Allah Allah yake a kira sallah shi mai kudin nan bai masa akwai sauro ba yana cikin ɗakinsa komai automatic ne a cikin nutsuwa ana zafi ya kunna ac amma ya tashi ya fito sallan ya fi ba da mamaki mafu tsayyar ya sa duk inda Allah ta'ala ya baka duniya ko arziki ne na kudi ko kuma kujeran mulki ne ko wani matsayi ne na maɗaukaki karka yi baya da Allah ka yi ƙoƙarin ƙara biyayya zuwa ga Allah don ya baka wannan dan ya jarrabe ka ne mafhum tsayyar sai wannan kuma surori guda uku da ake kiransu da al-mu'awwidhat al-mu'awwidhat wannan shine sunansu ah, hadisin asali hadisi ne na uqbah ibn amir radiyallahu anhu hadisin iya wajen imam abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 1523 da cewa uku batu amir yake cewa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqra almu'awwizat dubra kulli salatin cewa manzon Allah ya umarci na karanta waɗannan surori guda uku da qul huwallahu da qul a'udhu rabbil falaq da qul a'udhu rabbin nas a bayan kowace sallah kar na kuskura ban karanta ba amma a bayan magariba da kuma salatul fajr wato wanda muke ce sallar asuba ana so a yi su kafa uku uku ne akwai alkhairi mai yawa a cikin karanta su Allah zai kare ka daga sharrin masharranta mutum da aljab Allah zai kare ka daga hasadam mahassada mutum da aljan Allah zai kare ka daga sharrin dare duk abin da ake kullawa a dare a kanka Allah ta'ala zai kare ka kuma Allah zai tabbatar maka da tauhidinka a zuciyarka insha Allah ta'ala sura ta farko ita ce suratul ikhlas wannan su ne ai surori na ƙarshe ma daga ƙur'ani gaba ɗaya sura ta ɗari da goma sha biyu da ɗari da goma sha uku da ɗari da goma sha hudu mafhum tayyib don haka suratul ikhlas wato sura ta ikhlasi ta kadaita Allah tsarkake Allah shine kulka ce kul huwallahu ahad kace Allah shi kadai ne al'ahad. kalmar kul nan shine an umarce ka kace Allah kadai ɗaya ne amma saboda shi ƙur'ani komai a cikin sa ne hatta kul da aka ce wa manzon Allah sannan aka rubuta shi a ƙur'ani. kul ka ce Allah ɗaya ne amma kullum masan da aka rubuta shi babu dama ajiye shi tare da cewa aka yi kace to kace ce ɗin masu an rubuta shi ka Allah ɗaya ne suna cikin mafi gajerun surori amma abin mamaki duk gajeruwar sura an ka ɗauka a ƙur'ani saboda mu'ujizan ƙur'ani sai ka ga wata siffa ko kuma wani lexis and structure ko wasu vocabularies da a duk ƙur'ani babu inda aka kira sai a wannan sura din yanzu da ke ƙulhu wallahu a harkace Allah ɗaya ne akwai wanda zai bani kalman ahadun da ake nufin Allah a cikin ƙur'ani banda a wannan ayar akwai banda wahid ahad duk ƙur'ani ka zaga kalmar ahadun zai wahala ka same ta wacce ake nufin Allah da wannan siffa in ba a ba a nan ne kadai in ka ɗauki Allahu samad shi kadai ake nufi da bukata duk mai bukata a wurinsa yake nema kuma shi bai da bukata a wurin mai bukata idan na je wajen Allah da bukata ta in tura a lokacin fada zai biya min bukata hau bai da bukata a wurina ba wai yana yi ne don gaba shi ma yana bukata an bashi ba wallahi Allah bai bukatan komai a wurina kai ma bai bukata a wurinka shi ma bai bukata a wurinsa don kalmar asama duk ƙur'ani a nan kaɗai ta zo ta babu inda aka yi sunan Allah na as a Qur'ani sai a wannan ayar lam yalid wa lam yulad wannan tarkibi na jumla lam yalid wa lam yulad duk Qur'ani babu ita sai a nan wurin sai dai ma'anarta akwai da dama amma wannan siffa ta lam yalid bai haihu ba wa lam yulad ba haife shi ba babu inda ta zo a Qur'ani sai a nan wa lam yakul lahu kufuwan ahad kalmar kufuwan din nan a wannan siffa babu inda ta zo a Qur'ani sai a nan to shi sa duk sura an ka dauka a qur'ani tana da siffar da ba inda ta zo sai a wannan wurin yanzu ka dauki inna a'tayna kal kautsar akwai wata kalmar kautsar a qur'ani banda nan ita kare ne fa salli li rabbika wanhar babu wata wanhar a qur'ani sai a wurin sai dai a kira wata kalma ko nusuki ko abin da ya kama da kama ita kalmar babu inna shani aka huwal abutar abutar ita kadai ne a qur'ani ka duba duk gajartar suna da wata siffar da babu inda za ka samu sai a yi na, sai a nan sai sura ta biyu kula uzu bi alfalak falaq ce ina neman tsarin Allah mahaliccin alfalak in an ce alfalak shine ne kaman kamar wayewan gari kula uzu bi rabbi, subuhi, ko alfajir ko abin da ya kama da haka ina rantsuwa da mahalicci rabbu asali shine mahalicci mamallaki mai jujjuyawa rabbu shine al-khaliq al-malik al-mudabbir wannan kalmomi uku sune ma'anar rabbu wato wanda ya halitta ya mallaka kuma yake jujjuyawa don haka ina rantsuwa da wanda ya halicci asubahi wanda ya mallaki asuba kuma wanda yake jujjuya asubahi min sharri ma khalaq daga dukkan sharrin abinda Allah ya halitta duk halittun Allah akwai masu alkhairi akwai masu sharri akwai ma baka gane menene alkhairin in ka akwai Allah ta'ala bai bayyana mana ba amma mun yi imani akwai dai hikima a cikin halittar nasu ba ma kore hikimar yanzu kamar maciji in ka dauke shi duk inda ga shi kawai me yake fada a ga an kashe shi in ka ga ana tsoron kashe sai ce to ko ko ko ko ko wani aljani ne rikide kamar da da ake fada amma duk da hakan Allah ya shi akwai hikima da ke ciki to duk abin da Allah ya halitta kana neman ya kare ka daga sharrin wannan sai ce wa min sharri ghasiqin idza waqaba da kuma sharrin duhun dare a lokacin da gari ke wayewa wa min sharri ghasiqin ghasiqin din nan shine asalin duhun dare idza waqaba a lokacin da garin yake wayewa duhu ya shiga gari zai waye lokacin da yake fita abinda wani yake bayyana mana shine a duhun dare akwai abin tsoro in duhu ya kai duhu to abin tsoro ne shi sa ko da magabatan muskance daga cikin abin da ba a iya aminta daga gari shi shine duhun dare da duhun kogi kogi ba a sabo da shi duhun dare ba a sabo da shi tun da kaga Allah ce ka demi tsarin Allah daga wannan duhun dare din to ka san babbar magana ne a cikin dare saboda mafiya yawan sharri a dare ake kullawa za a je a halaka wane za a je a cutar da wane za a yi kaza da kaza wallahi duka a dare ne duba cikin suratul nan kissar kashe annabi sale da aka shirya aina aka yi a dare aka shirya in ka duba nun wal qalami na shirin rowa a je a nome gona kada kowa ya sani aina aka yi a dare ne <laughs> in ka dauki suratul namli ay wa kana fil bayt tasatu rahat yusina fil ardi wa la yuslim qalu taqasabu billahi ka dauki za ga duka a dare ake kullawa saboda shi sharri mafi yawa a dare ake zama a kulla shi ba cika kulla sharri da rana ba sai sa Allah yake ka nemi tsarin Allah daga duhun dare wa min sharrin naffasati fil uqad da kuma sharrin nafasat sune kaman masu sihiri ko mata masu sihiri a lokacin da suke kukkulla sihirin nasu nan to ka nemi tsarin Allah daga 'yan sihiri maza da mata wa min sharri hasidin idza hasada daga sharrin dan hasada idan ya kulla hasada menene hasada al Islam rahimahullah ya ce shine muhabbatu zawali ni'matillahi azza wa jalla al khair shine ka rika fatan wata ni'imar da Allah ya wani mutum ta gushe kar ta zauna tare da shi murna da kake ni'imar Allah ta gushe a wurin dan uwanka to shine hasada ya zama in ma kai ba za ka samu ne duka a yi biyu babu duka a zama zero to shi ne sunan hasada ƙa'ida idan Allah ya ba wa ɗan'uwanka kowace irin ni'ima ne ka yi murna ka ji daɗi in kana bukata sai ka roƙi Allah ya baka don taskar Allah ba ta karewa amma kar kai fatan nasa ya gushe a ka roƙi Allah kai ma ya baka sura ta uku kula uzu bi falaq ina rantsuwa da kula uzu bi nas ina rantsuwa da mahallicin mutane malikin nas wanda ya mallaki mutane ilahin nas abin bautan mutane min sharril waswasil khannas daga kuma sharrin waswasi da yake sawa aina wanne ne al-khannas na'am me boyewa waye me boyewa shi shaidan al-khannas ne shaidan wanda ke sa waswasi kuma yake boyewa waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sanya waswasi a zukatan mutane minal jinnati wan nas minal jinni wan nas kenan ake nufi mutane da aljanu waɗannan sune almu'awwizar guda uku karanta su in kai za ka ga duk abin da kake neman kariyar an kira a cikin su to yana da matukar muhimmanci mu rike su ba kar mu rika wasa da karanta su a bayan sallah kuma ana karanta ba sai an daga hannu ba kawai kana zaune za ka yi kayin su mafhum tayyib Allah ya samu wanye lafiya نعم سيكون آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يموته حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce ayatul kursi falalanta na karanta ta a bayan kowane sallan farilla akwai hadisi riwaya na abu umar al-bahili radiyallahu an iya cikin littafin silsilatul ahadithi sahiha na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai hadisi na 972 manzon Allah as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa sallam yace da Allah mu saurara yace man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktuba lam yamna'uhu min dukhulil janna illa al-maut la ilaha illa Allah manzon Allah as-sadiqul masduq yace duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ta farilla babu abun da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa inda yana karanta ta yana bin ma'anar ta yi imani da ita babu abun da zai hana shiga aljanna sai dai in bai mutu ba saboda mai ba a shiga aljanna sai an mutu an tashe ka babu wata shortcut babu wani jirgin da zaka shiga kai ka aljanna dole sai an mutu duk rashin dadin mutuwan nan sai an mutu mutuwa ne tsakanin ka da aljanna to wannan ke bayyana mana kenan mu yi riko da me da karanta ayatul kursi ita ce kuma a'azamu ayatin fi kitabillahi azza wajal fiyayyen halitta ya ce ita ce ubay bin ka'ab ya tabbatar da haka shi ma sannan abdullahi bin mas'ud ma radiyallahu anhu an dambe shi wace aya ce mafi girma a qur'ani yace ayatul kursi duk ayoyin qur'ani ce ita ce shugaba ba wanda ya ta babu wata ayar da a qur'ani ta kai wannan daraja ita ce mafi girma a wurin Allah subhanahu wata'ala ayoyin qur'ani nawa ne muna da ayoyi a magana mafi inganci a kuma riwaya da tafi tabbata dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida to a cikin ayoyi dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida wannan ita ce number one ita ta yi na ɗaya don haka ta tsere wa ayoyi dubu shida da ɗari biyu da talatin da biyar ta yi na ɗaya amma dukkaninsu kuma suna da alkhairi da albarka babu tayarwa kuma ɗaya idan mutum ya ce mata sai zama ke ta ke sai fita a musulunci dole sai kai da kowace a ƙorani ita ce ayatul kursi to karanta ta ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai da in baka rasu ba Allahu la ilaha illahu huwal qayyum sai dai mu yi tarjuma lalle Allah la ilaha illahu ba abu musar gaskiya sai shi kadai alhayyu rayayye alqayyum wanda kuma yake me tsayayye akan ayyukansa daga cikin abin da ke da shi alƙayyum ne wannan magana mafi inganci su ne mai su ne asma'ullahi al'azam la ta'khudhu sinatu wala ba baya gangadi balle yi bacci duk mulkin Allah nan bai taba gyangyaɗi ba balle yi bacci Allah bai gangadi balle yi bacci tun da aka halicci duniya tun ba a yi duniya ba Allah bai taba yin gangadi balle yi bacci yanzu kai ka je ka gwada in kana so ganna kai mai fawa ne da Allah ka je kai sati dai baka yi bacci ba lahu ma fi samawati wa ma fil ard nasa ne dukkan abin da ke cikin sammai da kasai man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne ya isa ya ceto a wurin sa in babu izinin sa ayar ba ta kora ceto sai da tana tabbatar da cewa ba a ceto sai da izinin Allah ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su gaba gare mu shine Allah ya san gaibi abin da zai faru nan gaba abinda ke bayan mu abin da ya wuce na shekaru aru aru miliyoyi biliyoyi Allah ya sani wala da bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba su da ikon kewayewa da wani abu daga cikin ilimin Allah sai da abin da ya so naka ilimin Allah dan kadan ake ba mu amma ba wanda ya san duk abin da Allah ya sani wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda kursi na Allah ta yalwaci sammai da kasai wala ya ya'uduhu ma kuma kiyaye su baya bashi wahala babu wani wai badin akan Allah ko nauyi ko gajiya wai yana kula da sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke ciki a'a babu wahala kwata kwata kawai kun fa ya kunne komai automatically ake recording in dan adam zai CCTV ya rika recording 24 7 komai aka yi zai playing kaga a wurin Allah ba abun mamaki wa huwa shi Allah madaukaki ne al wanda kuma yake mai girma wanda ke bukatan tafsirin wannan ya duba tafsirin da muka rasu sosul bakar a ramadana a wannan aya ta ayatul kursi mun yi magana mai tsawo a kai insha Allah ta'ala ina ga sai mutum ya nema a yanzu kawai mun yi bayani ne akan ta ba tafsiri ba na'am sai addu'a ta 72 kuma ta bakwai a wannan babi ko kuma ta goma idan mun ɗauki surori guda uku a matsayin sura daya daya na'am لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير wannan hadisi asali riwaya ne na abu zarri gifari radiyallahu an asalin sunansa jundubunu junada hadisi ne na imam a Turmizi. rahmatullahi alai hadisi na 3474 cewa ana karanta wannan addu'a ashara marat ba da salatul magrib wa subuhi kafa goma bayan sallan magariba da kuma bayan sallan asuba sai ka ce la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa hamdu yabo da godiya nasa ne yuhyi shine mai rayarwa wa yumitu kuma shine mai daukar rai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma akan komai da komai Allah ta'ala mai iko ne babu abun da ya gagare shi ana karanta wannan kafa goma bayan sallan magariba kafa goma bayan sallan asubahi ko bayan sallan fajr Allah ya ba mu ikon karantawa sai addu'a ta karshe a babin na'am Allahumma inni as'aluka min nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم wannan hadisi riwaya ne na ummu salama radiyallahu anha yana wurin abu ibnu majah na'am hadisi na 925 sheikh muhammad nasir rahimahullah tabbatar da ingancinsa ana karanta wannan addu'a bayan sallan asuba ita banda magriba asuba kadai allahumma ya allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka ilman nafi'an ilimi mai amfani jama'a kullum zamu roki allah ilimi wa kanmu ko ‘ya'yanmu kada mu ce Allah ya ilmantar da su kadai mu tsaya mu ce Allah ya ba mu ilimi mai amfani ba dukkan ilimi ne fa mai amfani ba akwai wanda zai haddace ƙur'ani dalilin haddan ya zama halakarsa akwai wanda zai karanta aƙida dalilin karanta aƙida ya zama dalilin halaka ba wai karyatawa zai yi ba in ya karanta zai ki aiki da shi kuma ya zama hujja a kansa mai iya yiwa kuma ya aiki da shi a ɓangaren da ba haka Allah ya ce a yi ba shekara nawa muka tashi a kasar nan maimakon ƙur'ani da aka saukar don ya gyara alaƙa da Allah ya rayar da mu ya rayar da zukatanmu akwai fa shekarun da kashe mutum za a ce za a yi da ƙur'ani za a ce kai za a masa yasin fa zai mutu waye saukar da ƙur'ani don a kashe mutum da shi waye karantar da saukar da Qur'ani dan yi tsafi da shi Allah bai saukar da shi dan yi wannan ba ya saukar da shi ne don a magance cutar duniya ba dan a kara duniya cuta ba ya saukar da shi ne don a yi aiki da shi a zama na kwarai duniya ta zauna lafiya ba don alalata al'umma ba wani sai ya haddace sai ya mai da shi kawai abin tsafi da sihiri kisa ba dukkan ilimi ne mai amfani ba a'a don haka mu rika roƙon Allah ilimi mai amfani kisa mazo Allah ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wani lokaci ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah ka kare ni daga ilimin da bai da amfani ba kuma ilimin addini ba har ilimin duniya akwai mara amfani akwai wanda sun je sun yi karatu har amerika har ingila har kaza in yi dasu ce maka babu allah wani ya waye babu karatun addini musulmi ne ya yi yawon duniya shekararsa arba'in yana yi sai ka zo kun yi magana sai ka ja masa aya da hadisi sai ce baka na ka gani Allah ya banyi katun addini amma na yawon duniya to haka wai shi ya yawon duniya wato wai da yawon duniya zai yi dibe da aya da hadisi shi kawai da yawon duniya ka kawo duk wata aya zai iya maka raddi amma babu aya babu hadisi kawai da tsabar yawon duniya wannan ba bala'i ba ne? duk yawon duniyan da ya kai wa ƙwar'ani ran aika shiga uku shi sa ilimi na addini ne ko na duniya ne muroƙi mai ne amfani dan ba dukkan ilimi ne mai amfani ba wani zai zama lauya dalilin lauya ya shiga aljanna wani dalilin ilimin lauya zai je wuta to haka da kowane kwas a duniya in mai amfani ne sai ka taimaki addini Allah ya shirye da kai ko ilimin duniya ne ka je aljanna in mara amfani ne kuma ya kai ka ga wuta Allah ya ko kai shi ga wuta Allah ya kare mu wa rizqan tayyiban kuma Allah ka ba mu arziki mai dadi wa amalan mutaqabbala ka bamu ikon yin aiki da ake karban sa dan ba dukkan ibada ake karba ba to Allah ka sa duk ibadar da muka yi ta zama karbabbiya wannan ana yin kafa ɗaya ne bayan sallan alfijir wato bayan sallan asuba salatul fajr Ayi yi kafa daya wannan su ne addu'o'i guda goma sha daya kuma wanda aka musu namba guda takwas a cikin wannan babi din ana yin su bayan azahar la'asar magariba isha asuba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah amin